во ред. Сега е 19 час 41 минута средно европско време. За жал, господинот Харолд Кемпинг не беше прецизен кога најави дека големиот страшен земјотрес, што е опишен во Откровението, од кој што ќе пропаднат сите острови, според него треба да се случи денес во 18 часот. Не знам. Значи, не беше прецизен по кое, во однос на која временска зона. Да речеме, ако се случи според она најзападната, хавајската, значи тоа треба да биде уште тука некаде. После 8 часа од сега. Повторно ќе речем, Дали ќе се случи тоа или не, јас не, не знам, не можам да кажам дали тоа ќе се случи. Дали ќе се случи катастрофален земјотрес за 8 часа од сега, најдоцна, или во тој интервал, јас не знам. Не сум пророк ни пророчки син. тоа што знам? Кажешме јата самата дека нешто знаевме, што Господ не кажал тој малце звучи Сократовски. Знаеме дека ништо не знае. Односно, знаеме дека никој од нас не го знае. Тој ден и час. Тоа е оно што со сигурност го знаеме. Со сигурност знаеме дека никој од нас не го знае. Тој ден и час. Мегуто најавивме и една друга тема Значи, Харалд Кемпинг тврдеше дека оваа вечер треба да се случи така нареченото тајно грабнување на праведниците од целиот свет, или како што денес прочитав на една вест на интернет, во една вест на интернет, само вистинските верници се тие што ќе бидат однесени, а другите ќе се измачуваат во страшни катастрофални неволи, кои што ќе се случуваат до 21. октомври, а тогаш, значи, 21. октомври тоа све ќе биде уништено. Ќе престане животот на земјата. Дали е точно дека верниците ќе бидат грабнати, мистериозно ќе исчезнат, Бог ќе ги земе со себе, пред да настапат големите неволи, а дека тие што ќе останат на земјата, после тоа тајно грабнување, кои што не биле доволно верни или праведни, како да го наречеме, ќе имаат некоја втора шанса за покаяние. Па ако ја искористат таа втора шанса до самото второ Христо одлагање, и те ќе бидат спасени, но однака во, во продолжение од напреварот. Што би се рекло. Дали е тоа библиска наука? Дали е библиска наука најпопуларната догма на протестантскиот свет денес – Значи, сега више не се занимаваме со Харалд Кемпинг. Се занимаваме со најпопуларната догма на протестантскиот свет, која што потекна, да повторим уште еднаш, од језуитскиот свештеник Мануел Дела Кунца од Јужна Америка, кон крајот втората половина на 18. век. Во својата книга за второто доагање на нашиот Господ и Спасител во величие и слава, така му е насловено, тој прв ја изнесува идејата дека пред Второто Христово одлагање, некоје време пред тоа, ќе се случи тајно грабнување на праведниците, на дотогашните верници, а дури потоа ќе се случат големите неволи, значи тие праведници големите неволи ќе ги избегнат, ќе бидат грабнати, однесени, нема да ги видат големите неволи, ќе бидат спасени од големите неволи, големите неволи ќе ги погодат останатите, и во тие неволи тие останатите ќе имаат шанса да се спасат до второто Христово доаѓање. Ова наука протестантите ја темелат, слободно можем да речем протестантите, затоа што поголемиот дел од нив тоа го веруваат, Во темата неколку библиски стихови, меѓу кои најпознат е стихот во првото послание на апостол Павле до Солуњаните. Четврта глава, и таму ќе отвориме за да го прочитаме тој стих. Солуњаните четврта глава, прва Солуњаните четврта глава, апостол Павле зборува за грабнувањето на праведниците. се не зборува за грабнување на праведниците. Меѓутоа, не зборува за тајно грабнување или за нивно мистериозно исчезнување. Значи, почнуваме читаме 13 стих. Првословен 4 глава 13 стих. Браке, не сакаме да биете во незнаење, за оние кои се упокоени, за да не тажите како и другите, што немаат надеж. Зашто, ако веруваме дека Исус умре и воскресна, така Бог и упокоените преку Исуса ќе ги доведе со Него. Смртта не е проблем, смртта е укината. Ово пак ви го велиме преку Словото Господово, дека ние живите што ќе останеме до кога? ние живите ќе останеме до доагањето на Господ. Значи, самиот овој стих е доволен да разбереме дека нема да постои праведник кој што ќе биде однесен на небо пред второто Христово доагање. Ние живите ќе останеме до доагањето на Господ Нема да стигнеме пред упокоените. Бидеќи сам Господ по заповед, на гласот на Архангел и при труба Божија, ќе слезе од небото и најнапред ќе воскреснат мртвите. И 17 стих што вели. А потоа ние што сме останали живи, заедно со нив ќе бидеме грабнати на облаците. Значи, еве го тој израз грабнати на облаците. Меѓутоа, кога се случува тој настан? При второто Христово доагање, целиот контекст се зборува за тоа. Не постои грабнување пред почетокот на големите неволи, пред второто Христово доагање. Се работи за грабнување кое што не е тајно, мистериозно, туку многу јавно на самиот ден на второто Христово доагање. За да се сретнеме со Господ во воздухот, Значи, тоа грабнување не е тајно исчезнување, туку тоа е сила која што ќе ве подигне против гравитацијата, за да се сретнете со Господа во воздухот. Зошто ќе бете грабнати? За да се сретнете со Господ во воздухот. И така секогаш ќе бидеме, од тогаш па натаму, секогаш ќе бидеме со Господа. Па затоа утешувајте се еден со друг со тие зборови. Значи, живите праведници се тие што, штом се живееше, ќе живеат до крајот. До кога? До второто Христово доагање. До доагањето на Господ, вели 15 стих. Не може да бидат грабнати пред тоа. Па заради тоа да ги избегнат големите нерви. Да имат некое полесно спасение од страна така да рече. Хе, а интересно. Сега забележите како апостол Павле продолжува во петата глава, значи тоа е чисто продолжување на досегашниот зборови што ги читавме. А за времењата и часовите браќа нема потреба да ви се пише. Нема потреба ни Харалд Кемпинг, што немал потреба ни Вилијам Милер. немало потреба некој да се занимава со времење и час на второто Христово доаѓање. Веќе на тоа се мисли. Вториот стих од петата глава. Бидејќи вие самите многу добро знаете, денот Господов ќе дојде како крадец во нак време, пишува Библијата. Што мислите? Дали некој крадец го најавува терминот која ќе дојде да ви ја ограби куќата? Например, ќе дојдам на 21. мај во 18 часот. Не постои крадец кој што вака постапува. Зошто? Еве, еве конкретна информација. Поточно, да се коригирам, тоа не е информација, тоа е, е, е приказна. Да ви кажем една приказна а, така наречениот наследник на Осама Бин Ладен најавува терористички напад врз Лондон. Значи, ова дојгат една приказна. И прашањето е, тој најавува терористички напад во Лондон, меѓутоа, дали Дали го неува <laughs> денот и часот? Не. Зошто Господ го опишува својата собствено доагање како крадец? Што символизира крадецот? Ненадејност. Крадецот символизира ненадејност. Затоа вели третиот стих, и додека уште велат мир и безбедност, тогаш ненадејно ќе ги снајде пропаст и не ќе можете да избегнат. Ова вечер нема да се случи второ Христово дагање, ова вечер нема да се случи пропаст на грешниот свет. Ова вечер атеистите ќе имаат журки. Веќе атеистите најавија журки ова вечер за да го прослават неуспехот на пророќството на Фемели Радио. Од каде знам дека оваа вечер нема да ги снајде пропаст, грешниците? Затоа што пропаста вели ке дојде ненадеј. Не е тогаш кога Харл Кемпин ке каже или ке најави. Не тогаш кога било кој друг ке најави, току ненадејно. Тогаш кога никој нема да зборува, тогаш кога никој нема да се надева, тогаш ке ги снајде пропаст. Пропаста, впрочем, така и доаѓа луѓето не се надеваат на пропас, Но тоа има на Христојот пророчки говор во Матеј 24 глава. Се разбира, ова не, се, не е единствениот стих на кој се темели теоријата за тајното грабнување. Но ние видевме само затоа што се споменува грабнување во првословњаните, не значи дека тоа е тајно, туку е многу јавно и многу точно, конкретно определено кога при самото второ Христово доаѓање. Живите верници, верници, живите праведници ќе бидат живи до второто Христово доаѓање и тогаш ќе бидат грабнати за да се сретнат со Господа во воздухот. Што рече Исус во Матеј 24 глава, и читаме зборовите од 29 до 31 стих. Меѓутоа, Пред да ги прочитаме тие зборови, еве да сратиме по пат во 1 Коринтијаните 15 глава, од 50 до 52 стих. А ова ви го велам, браке, дека телото и крвта не може да го наследа Царството Божио, ниту распадливоста ја наследува нераспадливоста. 51 стих. Еве тајна ви кажува. Каква тајна? Сите нема да се упокоиме. Ке има верници што живи ке го дочека. Што нема да вкусат смрт. Сите нема да се упокоиме, туку сите ке се измениме. Одеднаш, за еден миг на око, при последната труба, повторно трубата глас на архангел, труба Божија, велеше слонјаните. Зашто ќе затруби и мртвите ќе воскреснат нераспадливо, а ние ќе се измениме. Зашто ќе се измениме? Зашто тело и крв не може да го наследат царството. Ова грешно, распадливо и смртно тело не може да отиде на небо. Постоја една друга приказна, според која луѓето отишли на месечината. Всушност, приказна е се прикажува така. Всушност, ова грешно и смртно тело не може да се оддалечи од оваа планета, какви год скафандри, униформи и не знам што да имаат облечено на себе, ако ја напуштат зоната докаде што ги штити магнетното поле на земјата, смртоносната радиација на сончевите ветрови и магнетните бури, што доаѓаат од сонцето, ќе го претворат секој космонаут во јадење од микробранова печка. Ја го спржат. Не знам каква заштита да облечат на себе. Не, ниту еден нито едно грешно тело од оваа планета не може да се оддалече повеќе од досегот на заштитата на геомагнетното поле. Да објасна малку за нашите слушатели и за нашите гледачи исто така, кои што виднина ќе го гледаат, ова што се го збудуваме. Оно што медиумите го кажуваат е приказна. Не можеме да веруваме во тоа. Зато што тоа не е Божја реч. Се верува само на Божјето Слово. Сето друго е приказна. Се прикажува. Дали е така, дали не е така, не знаеме. На медиум, што значи на посредник, не може да се верува. Медиум значи информација од втора рака. Зашто зборот медиум значи посредник. Не може да се верува на информација од втора рака. Информација од втора рака или медиумски информации се она што србите го викаат че една господја, не, не знам која, чие што има и презиме е рекла, казала. Толку за медиумските приказни. Значи, апостол Павле и во Коринтијаните ја потврдува вистината дека праведниците ќе се изменат при гласот на последната труба на денот на второто Христово доагање, за да можат да се вивнат на небото. Никако не може тоа да се случи пред тоа. Ако бидат неизменети, а грабнати пред тоа, пример 6 месеци пред Второто Христово доаѓање, или според Харол Кемпинг 5 месеци пред Второто Христово доаѓање, тие ќе бидат спржени на пат за небото, кои ќе поминат низ сончевите ветришта или магнетните бури што доаѓаат од сонцето. И сега отвараме во Матеј 24 глава како што најавивме од 29 до 31 стих. Христовиот пророчки говор забележен во 24 глава од Евангелието според Матеј, до 31 стих. И веднаш по маките на тие дни, вели Исус. Ти зборува за некои маки.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 Кои се тие што ќе го видат? Откако ќе поминат големите неволи, маките на тие дни, откако ќе се јави на небото знакот на синот човечки, Кои се тие што ќе го видат синот човечки како доаѓа на небесните облаци? Сите земни племења, вели 30 стих. Сите земни племења ќе го видат. Видливо ќе дојде Христос. Сите земни племења ќе го видат како доаѓа на небесните облаци со голема слава и сила. И потоа вели и ќе ги испрати своите ангели со силен трубен глас Еве го повторно моментот. Кога е таа последна труба? Зашто прочитавме и во Солунјаните, и во Коринтијаните. И ќе ги соберат неговите избраници од четирите ветра, од едниот до другиот крај на небесата. Значи, откако сите ќе го видат, неговото второ доагање. Тогаш Господ ќе ги собере своите избраници. Нема да собере некоја класа избраници пред тебе. Мегутоа, постојат некои стихови во продолжение на оваа глава. Истите може да се најдат, например, во Лука 17 глава. на кој што се темели исто така теоријата за тајното грабнување. Кои се тие стихови? Почуваме да читаме, малку скокаме сега, од таму кај што застанавме во 31 стих, и ке се префрлиме веднаш на 36-тиот. Каде што Господ Исус вели, а за тој ден и час никој не знае, ниту ангелите небесни, а камо ли некои американци овде на земја. Туку само мојот отец. И барато веќе како што беше во деновите на Ное, и не сватија додека не дојде потопот и истреби се, така ќе биде и доагањето на синот човечки. Тука Исус повторно упатува на ненадејноста на неговото доаѓање. Не сватија, додека не дојде потопот. И сега следат овие зборови. Тогаш ќе бидат двајца на нива. Еден ќе биде земен, а другиот ќе биде остар. Две жени ќе мелат со рачна мелница. Едната ќе биде земена, а другата ќе биде оставена. Па така бидете будни, зашто не знаете во кој час ќе дојде вашиот Господ. Знаете го и тоа. Кога домагинот на кукета би знаел во кој час ќе дојде крадецот, тој би останал буден и не би дозволил да му провалат во кукета. Така гласи 43 стих. Христови зборови. Затоа и вие треба да бидете подготвени за што синот човечки доаѓа кога? Исус вели, синот човечки доаѓа кога? Кога доаѓа синот човечки? 44 стих. Затоа и вие треба да бидете подготвени зашто синот човечки доаѓа на тој и тој датум, таа и таа година. Не, не вели така. Како вели? Зашто синот човечки доаѓа во часот кога не очекувате. На кого се однесуват овие зборови кога не очекувате? Кој е тој што треба да очекува? Грешниот неверен свет, тие никогаш нема да сватат ништо. Тие се како мајмуни. До денот кога ќе дојде потопот, до денот кога ќе ги снајде пропаста, тие ништо не може да сватат. Вели во пророкот Данијел, без, а безумните, тие нема никој еден, никој од нив нема да разбере. Истос им се обраќа на своите ученици и им вели дека јас ке дојдам во час кога вие, вие верниците, вие што верувате во мене, не очекувате. Значи, Христовото второ доаѓање ќе биде во час кога и самите верници не го очекуваат. Е сега, што значат овие зборови? Некои велат, овие зборови не може да се однесуват на второто Христово доаѓање. Не може баш еден верник и еден неверник да бидат во иста постала, еден верник и еден неверник да работат заедно, еден верник и еден неверник буквално да бидат на нива тој ден, па едниот ќе се земе, другиот ќе се остави И затоа велат, овие што ќе бидат земени, ќе бидат земени пред да дојде Господ. Мегутоа, 44 стих зборува за, за, за Христовото доагање, зашто Сино човечки доаѓа во часот кога не очекувате. Не зборува за некое време пред тоа. Па така биете будни, зашто не знаете во кој час ќе дојде вашиот Господ. Дали имаме вакви ситуации во историјата, во мијатото на Божиот арт? Имаме. Например, Лот. Четири керки, две мажени, две девици. И кои беа земени, кои беа оставени во издели. Значи, Лот со своите немажени керки, па дури и со својата жена, беа земени. Ама тоа не беше доволно за неговата жена. <laughs> Бидеќи и таа беше оставена. Е, од тука потекнува тој израз left behind. Кога Мислам дека телевизија Сител го емитуваше тој филм пред некоја година. Носеше наслов, во македонски превод носеше филмот, носеше наслов Оставени. Се само од македонскиот а, збор не беше јасно на што се мисли, бидејќи тоа е многу општо, но се мисли на овие Христови зборови. Едната ќе се земе, другата ќе се остави. Едниот ќе се земе, другиот ќе се остави или ќе биде оставен. И сега, протестантите велат, тие кои што ќе бидат грабнати на облаците пред големите неволи, тие ќе бидат тие што ќе бидат земени, а другите ќе бидат тие што ќе бидат оставени. Мегуто видешме дека не постои библиска основа за такво верување, за такво мистериозно грабнување или исчезнување на праведници пред големите неволи. Туку на денот на второто Христо одлагање, кога сите ќе го видат, при гласот на последната труба. Сите ќе поминат низ тие големи неволи, кои што ќе бидат живи се разбира. Сите кои што ќе бидат живи на денот на второто Христово одлагање, ќе поминат низ големи неволи и сите праведници сите што ќе бидат спасени, ќе поминат низ големите неволи, ако се живи. Ако живи го дочекна. Да Зошто? Од каде знаеме? 22 стих вели, иако не се скратат, оние дни, никој не би се спа. но заради избраните ќе се скратат тие дни. Какво е ова скратување? Со други зборови, додека Исус не повикува да бидеме будни и спремни и да издржиме до крај, тој пак кажува дека спасението не зависи од тие наши будности, од таа наша верност, од тоа наше издржување. Ние треба да бидеме будни, треба да издржиме до крај, треба да бидеме спремни, но сепак спасението не зависи од тоа. Но е требал да изгради ковчег, меѓутоа неговото спасение од потопот не зависише од ковчега, зависише од Божјата сила. Ако немаше Божјата сила, тој потоп ќе го уништеше и ковчегот и сите во неја. Затоа верните треба да издржат до крај, но спасението не зависи од таа нивна будност и издржување. Тоа е пак од Божијата благодат. Зашто ако Господ не ги скрати тие дни, никој не би се спасил. Но за Ное било доволно што го послушал Божијат глас и изгледал ковчег. Не зашто ковчегот бил мокен да го спаси од потопот од таа катаклизма, од тие разнишени сили земски. А од тука читаме за разнишени сили небесни. Но Господ ќе ја покаже својата сила, тогаш кога ние ќе го послушаме оно што тој ќе го повака. Дали имаме потреба да кажеме нешто повеќе? Освен 13 и 14 стих. А кој ќе издржи до крај, тој ќе биде спасен. И ќе биде проповедано ова Евангелие за Царството по целиот свет, не еден куп лажни Евангелие ќе биде испроповедено ова вистинско евангелие по целиот свет. За сведоство на сите народи, тогаш ќе дојде крајот. Мегутоа да се вратаме 13 стих. Во што е тоа во што треба да се издржи до крај? Предходниот 12 стих вели и бидејќи беззаконијата ќе се умножат кај мнозина љубовта ќе олади. Значи во што треба да издржи? Во љубовта а тоа значи и во победата над искушението, над беззаконијата. Значи, да не се падне во беззаконие, значи да се издржи до крај. Да не се олади љубовта, значи да се издржи значи, кај нас, кај мнозине кај слови, но да не се олади кај нас, значи да се издржи до крај. Тоа се господовите зборови, не моите. Вие мене ме знаете, горе-долу, кој сум, каков сум. И дека сум многу различен од нашиот Господ. Но јас ви ги изнесов господовите зборови и ние знаеме по оно што е објавено што е тоа што треба да го очекуваме, а што е тоа што не го знаеме и што не можеме да го тврдиме. Не постои тајно грабнување. Не постои Христово второ доаѓање во ден и час кои што го знаат некои смртници од оваа планета. Но постои ова сериозно предупредување до сите нас. Па е до оние грешници кои што мислат да го слават неуспехот на лажните пророци. Вечера. Дека Господ на вистина ќе дојде на вистина ќе дојде многу скоро, бидеќи ако не дојде, никој нема да се спаси. Овој свет е веќе еден автобус кој што се канта по провалија. Веќе работата отидена до таму, што планетава целосно ќе пропадне, животот на неа целосно ќе биде само уништен од самите луѓе, ако Господ не интервенира да ги спаси своите изградници.